two separate messages that the Lord laid on my heart. Au fost două mesaje diferite pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. And I thought, which one, Lord, which one? Și mă gândeam, Doamne, care dintre ele? And I've settled on one that I think um, applies to every one of us. Și în cele din urmă m-am hotărât la unul care cred că se aplică tuturor dintre noi. It's about our identity in Christ. Este vorba despre identitatea noastră în Hristos. So I want to talk to you tonight about who we are. Așa că în seara asta am să vă vorbesc despre cine suntem noi and to whom we belong. Și cui aparținem noi. And I want to talk to you about one who comes to steal our identity. Vreau să vă vorbesc despre cineva care vine să ne fure identitatea. And I'm going to set this up um, by going back. We're going to take a look at Ephesians 5, 1 through 8. Așa că haideți să ne uităm la Efeseni. But before we get there, I'm going to set the stage. Dar înainte ca să citesc pasajul, vreau să vă spun câte ceva despre uh, pasaj. So let me, let me pray before we get started and commit this to God. să ne rugăm ca să acest mesaj. Father God, you are wonderful. Doamne Tată, tu ești minunat. You are the King of glory, the Lord strong and mighty. Tu ești uh, împăratul gloriei și puternic. And Lord, I stand here really with nothing to share that's worth anything. Doamne, stau aici înaintea ta fără ceva care să împărtășesc neapărat. In and of myself, I have absolutely nothing of value. Însă eu nu am nimic de oferit. So Lord, I ask that there would be none of me. Așa că, Doamne, mă rog ca să nu fie nimic vorba despre mine aici. In anything that I say. Și nimic de, despre ce spun eu. But Father, we rejoice. Dar Tată, noi ne bucurăm. That you have so much of value to say. Că tu vrei să ne spui atâtea lucruri astăzi. So, Lord, we pray that your Holy Spirit would do the speaking tonight. Așa că, Doamne, ne rugăm ca Duhul Tău Sfânt să vorbească astăzi. And that your spirit would connect with our spirits. Și ca Duhul Tău să se conecteze cu duhurile noastre. Because this is never about us. Pentru că nici nu-i vorba despre noi. It's always about you. Întotdeauna e vorba despre Tine. So in Jesus name we Așa commit că, this evening. În numele lui Isus predăm această seară. Amin. În, în mâinile tale. Amin. To understand our identity. Pentru a înțelege identitatea noastră, we under, have to understand that there are two people to whom we can belong. Trebuie să înțelegem că există două persoane cărora putem aparține. In John 1, 10 through 13, în uh, Ioan, capitolul 10, uh, capi nu, capitolul 1 de la 10 până la 13, Jesus tells us one person that we can belong to. Isus ne spune despre o persoană căreia noi putem să-i aparținem. It says, He was in the world and through the world, and the, and the world was made through him. El spune așa. But the world did not recognize him. El era în lume, chiar dacă nu era din lume, și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a recunoscut. He came to that which was his own, but his own did not receive him. El a venit la cei care erau ai lui, dar ai lui nu l-au primit. Yet to all who received him, și totuși tuturor celor care l-au primit, To those who believed in his name, celor care au crezut în numele lui, he gave the right to become children of God. El a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Children not born of natural descent, copii nu, nu născuți din carne, nor of human decision, nici din uh, decizia unui om, or of a husband's will, sau din uh, uh, voia unui vo, voie omenească, but of God. ci din Dumnezeu. The first person that we can be identified with is God. Prima persoană cu care noi ne putem identifica este Dumnezeu. We can be a child of God. Noi putem fi un copil al lui Dumnezeu. There's another person. Mai există încă o persoană that we can belong to. Căreia noi putem să aparținem. In John 8:42. În Ioan capitolul 8, versetul 42. Jesus was talking to some very religious men, the Pharisees. Isus vorbea cu niște oameni foarte religioși, farisei. They had rules. Ei aveau reguli. They had regulations. Aveau tot felul de ordine și porunci. They claimed to know God. Și pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu. And this is what Jesus said to them. Dar iată ce a spus Isus, ce le-a spus lor. He said, if God were your father, you would love me. Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. For I come from God and now I'm here. Căci uh, eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. I have not come on my own, but he has sent me. Nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis. Why is my language not clear to you? Pentru ce nu puteți înțelege vorbirea mea? Because you are unable to hear what I say. Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Now remember, he's talking to the Pharisees, very religious people. Acum aduceți-vă aminte că el vorbea unor oameni foarte religioși, farisei. People who pray oameni care se roagă, and people who helped the poor. oameni care ajutau pe cei săraci. And this is what he says to them. Și iată ce le spune el lor. You belong to your father the devil. Voi aveți de tată pe diavolul. And you want to carry out your father's desires. Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. He was a murderer from the beginning. El de la început a fost ucigaș. Not holding to the truth. Și nu stă în adevăr. For there is absolutely no truth in him. Pentru că în el nu este adevăr. When he lies, he speaks his native language. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. For he is a father of lies. Căci este mincinos și tatăl minciunii. Yet because I tell you the truth, you do not believe me. Iar pe mine pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Can any of you prove me guilty of sin? Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? If I am telling you the truth, why don't you believe me? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? He who belongs to God hears what God says. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. The reason that you do not hear voi de aceea nu ascultați is that you do not belong to God. pentru că nu sunteți din Dumnezeu. So we can belong to God. Așa că noi putem aparține lui Dumnezeu or we can belong to Satan. Sau putem să aparținem lui Satan. There is no neutral ground. Nu există niciun teren neutru. There's no Switzerland. <laughs> Nu există o Elveție. Okay? You belong to God or you belong to Satan. Fie aparții de Dumnezeu, fie aparții de Satan. You're a part of God's family. Ești fie parte din familia lui Dumnezeu or Satan's family. Sau din familia lui Satan. You know, in Genesis 1:26 through 28. Așa că în Geneza um, capitolul 1 de la 26 până la 28. God said, "Let us make man in our own image, in our own likeness." Haideți să facem să facem un om după asemănarea noastră și după chipul nostru. And let them rule over the fish of the sea and the birds of the air. Apoi Dumnezeu a, zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării. And he went on and told us the other things that we're to rule over. Și peste uh, păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târlitoarele care se mișcă pe pământ. And he said, so God created man in his own image, in the image of God he created them. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. God said, <clears throat> God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Fill the earth and subdue it. Umpleți pământul și supuneți-l. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. You see, the first man and the first woman was created in the image of God. Vedeți, prima femeie și primul bărbat au fost creați în imaginea lui Dumnezeu. And they were created, created to carry out the purposes of God. Și au fost creați ca să împlinească scopurile lui Dumnezeu. See, God is a king. Vedeți, Dumnezeu este un rege. And he has a kingdom. Și el are un regat, are o împărăție. And he has all authority. Și el are toată autoritatea. And when he created man and woman in his image. Și atunci când el a creat pe om, pe bărbat și pe femeie în după chipul său. He created us kings and priests. El a creat de fapt împărați și împărătese. He created us to rule and to reign on this earth. El ne-a creat ca să stăpânim și să conducem acest pământ. You see, we pray that the, we call it the Lord's prayer. It's really our <laughs> prayer, but we pray, "Thy kingdom come." Și vedeți, noi de fapt numim rugăciunea lui Isus, rugăciunea Domnului, dar de fapt este rugăciunea noastră când spune, fie, vie împărăția ta. Thy will be done on earth as it is in heaven. Facă-se voia ta cum precum în cer așa și pe pământ. See, our purpose is to model this kingdom on earth that's in heaven. Și de fapt scopul nostru este să modelăm acest această împărăție după modelul celui din celei din cer. And we're supposed to do it with authority. Și trebuie să o facem cu autoritate. Because God has given us that authority. Pentru că Dumnezeu ne-a dat această autoritate. And the only weapon that Satan has is deception. Și singura armă pe care Satan o are este decepția, înșelăciunea. You see the word says that he came to kill, to steal and destroy. Cuvântul ne spune că el a venit să ucidă, să fură și să distrugă. But when Jesus Christ died on the cross, dar când Isus a murit pe cruce, and when his spirit descended into hell, și când Duhul său a coborât în iad, and he suffered the wrath of God, și a suferit mânia lui Dumnezeu, he conquered sin and he conquered death when he rose again. El a cucerit uh, păcatul și a cucerit moartea când a înviat. You see, when Adam and Eve sinned, când Adam și Eva au păcătuit, they handed their dominion and authority over to Satan. Ei au dat stăpânirea lor și autoritatea lor lui Satan. Because there was a price for their sin. Pentru că a existat un preț pentru păcatul lor. They entered into a legal contract that bound them to wrath și au intrat într-un contract legal care îi, ob, care îi obliga la o And it took a man, a man, au luat un bărbat who was pure and sinless. care era pur și fără păcat. Someone who represented Adam's race. Cineva care reprezenta rasa lui Adam. But who was born of God. Dar care era născut din Dumnezeu. Who could live a life where he was never swayed from walking with God și a trăit o viață, o astfel de viață încât niciodată nu a fost îndepărtat de Dumnezeu. See, in the garden, în grădină, în grădina Edenului, Satan came to Adam and Eve. Satan a venit la Adam și Eva. And he said, Did God really say that you couldn't eat of any tree in the garden? Și le-a spus așa, chiar a spus Dumnezeu că, uh, că nu puteți mânca din toți copacii din grădină? He deceived Eve. El a înșelat-o pe Eva. And Eve said, God didn't say that. Și Eva a spus, Dumnezeu n-a spus asta. He said, I just couldn't eat of this tree in the garden because Eva, I will die. Eva a zis că ă, Dumnezeu mi-a spus că nu am voie să mănânc din acest pom din grădină pentru că voi muri. And here's the deception. Și iată decepția, înșelăciunea. Satan said, God doesn't you want you to eat that, that fruit of that tree. God doesn't want you to eat the fruit of that tree. Uh, Satan a spus, uh, Dumnezeu nu vrea ca tu să mănânci din acel fruct. Because he knows you'll be like him. Pentru că știe că tu o să devii ca el. Adam and Eve were already like him. Păi Adam și Eva deja erau ca el. They were created in his image. Ei au fost creați după chipul lui. They were ruling and reigning. Deja ei stăpâneau și erau lideri. They were kings of the kingdom of earth. Ei erau împărați ai împărăției pământești. You see, they didn't need to know good and evil. Ei n-aveau nevoie să știe binele și răul. Because they walked with good. Pentru că ei deja umblau cu binele. You don't have to do evil and know evil. Nu trebuie să faci răul ca să cunoști răul. To walk with good. Ci doar să umbli cu binele. And so he deceived them. He twisted what God said. Așa că Satan i-a înșelat și a schimbat de fapt ce a zis Dumnezeu. And that's what he does today with you and me. Și exact același lucru îl face astăzi cu tine și cu mine. He says to us, you don't have to live under authority. El le spune astăzi, nu trebuie să trăiești sub autoritate. You don't have to follow those that I've placed in leadership over you. Nu trebuie să asculți de cei care uh, sunt puși în, în uh, sunt puși lideri peste tine. He says, listen, do it this way. You go ahead and be in a relationship. Uh, el spune așa, ascultă, uh, fă în felul acesta și uh, fi într-o relație. It doesn't matter how you do that relationship. Și nu contează cum e relația asta. Do it however you want. Fă exact așa cum îți place. God doesn't know what's best. Dumnezeu nu știe ce e mai bine. If you trust him, you're going to get less than what you want. Dacă tu ai încredere în el, uh, if you dacă ai încredere în el, o să primești mai puțin decât ceea ce îți dorești tu. He also says, make it about you. El de asemenea spune, fă așa cum vrei tu, felul tău. Hey, listen, you have gifts and you have talents. Hey, ascultă, tu ai daruri, tu ai talente. You should be proud of who you are. Ar trebui să fii mândru de cine ești. You know, I stand here today to tell you I know nothing. Eu stau aici astăzi și vă spun că eu nu știu nimic. Anything that I can tell you in my own human intellect tot ceea ce eu vă pot spune în propriul meu intelect, inteligența is worth absolutely nothing. Nu are absolut nicio valoare. Anything that I can tell you that comes out of what I feel. Și tot ce eu vă pot spune care provine din ceea ce simt eu, it's dead. E mort. But what Christ tells you in his spirit Dar ce Hristos vă spune în Duhul Lui is life. E viață. You know, the world tells you that, listen, Lumea there are so many ways to God. Ascult, există atâtea căi spre Dumnezeu. Any way will do. Orice cale e destul de bună. But Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Dar Isus, Isus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. But if Satan can convict convince you that he knows better than God, dar dacă uh, Satan vă poate convinge că el știe mai multe și mai bine decât Dumnezeu, and that God is trying to cheat you, și că Dumnezeu încearcă să vă înșele, you and I will do the same thing Adam and Eve did. Noi vom face aceeași greșeală ca și Adam și Eva. We will walk by deception, o să ne luăm după înșelăciunea asta, and we will forfeit truth și o să părăsim adevărul. That's his only weapon, deception. De fapt, asta e singura lui armă, decepția. I'm not very good technologically here, so sorry about this. Nu la tehnologie așa Okay, so I say all that to get to um, Ephesians 5:1. Uh, mergeți la Efeseni, capitolul 1. And I'm going to go ahead and read 1 through 8 and then if you all will take a look at it in your Bibles. O să citesc de la versetul 1 până la 8, așa că uitați-vă fiecare în Bibliile voastre. Paul is believed to be the writer of Ephesians and he says this. Pavel spune următoarele lucruri. He says, "Be imitators of God therefore as dearly loved children." Mm -hmm. Okay. Capitolul 5, scuze. Mm-hmm. It says, Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must be not even be a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because, um, because they are improper for God's holy people. Nor should there be any obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure no immoral, impure, or greedy person, such a man as an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists of all goodness, righteousness, and truth and find out what pleases the Lord have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible. For it is the light that ma- makes everything visible. Lumina face totul vizibil. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, căci care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbi, vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întorvărășiți, de, dar deloc cu ei. Odinoare erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Okay, so let me tell you a little bit about our identity in Christ. Să vă spun câte ceva despre identitatea noastră în Hristos. First of all, when you belong to Christ, în primul rând, când tu aparții lui Hristos, you become a child of God. Devii copil al lui Dumnezeu. The word says that we are no longer condemned. Uh, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu mai suntem condamnați. says that we have freedom of sin, from sin. Ne spune că suntem liberi de orice păcat. says we belong to a new, a new kingdom. Și ne spune că aparținem unei noi împărății. We've been transferred from the domain of darkness to the kingdom of God's Son. din domeniul întunericului în domeniul lui Dumnezeu. And we're seated at the right hand of God. Și am fost puși la dreapta lui Dumnezeu. In the right hand of God is the position of authority. Și la dreapta lui Dumnezeu e poziția autorității. It's a position of dominion. Este poziția stăpânirii. We receive a new nature by means of the Holy Spirit. The old is gone, the new has come. Am primit o nouă natură prin Duhul Sfânt ceea ce a fost vechi a trecut a venit acum ce este nou. We're endued with power. Ni s-a dat putere. In fact, the Bible says that all of the power of the resurrection that rose that raised Jesus from the dead lives and works mightily in us. De fapt, Biblia spune că toată puterea învierii care l-a uh, înviat pe Isus din morți trăiește acum în noi. And our value is restored. Și valoarea pe care noi am pierdut-o acum a fost restaurată. We're redeemed, we're returned to that place that, of original position. Am fost de fapt răscumpărați și ne-am întors în locul unde trebuia să fim de la început. Which is the image of God. Care e de fapt chipul lui Dumnezeu. That's what's true of the believer. Și asta este, este adevărul despre credincios. Now, in, in uh, verse 1 of chapter 5, în versetul 1 de la capitolul 5 Efeseni, it says to be imitators of God as dearly loved children. Spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. And that word imitator can also be translated follower or disciple. Și acel cuvânt um, a urma uh, este specific unui discipol, unui ucenic. And I want you to think about young children with their, their fa family or with their parents. Gândiți-vă la niște copii mici, cum se poartă cu părinții lor. When they're really little, când sunt foarte mici, they want to do everything their parents do. Vor să facă tot ce fac părinții lor. Abby used to follow me around. Abby obișnuia să mă tot urmeze peste tot. And when I'd sweep the floor with the vacuum, și când curățam uh, podea cu um, aspiratorul, she wanted to help. Și ea vrea să mă ajute. When I was doing dishes, când spălam vasele, she wanted to do dishes. Și ea vrea să spele vasele. When Zach was little, când Zach era mic, he wanted to help cut the grass. Vrea să le ajute pe tati să, ta, să tundă iur, uh, iarba. He wanted to do everything that Kevin did. Vrea să facă tot ce uh, făcea Kevin. As we grow up, și cum creștem mai mari, we're not so eager to do the things <laughs> nu anymore. Nu așa de tare să facem lucrurile alea pe care le fac părinții. But as children, we want to imitate those that we love and respect. Dar uh, ca și copii, noi vrem, vrem să imităm pe cei care iubim și respectăm. So Jesus is telling us, as my child, as a, as a person who belongs to God. Așa că Dumnezeu ne spune, tu, copilul meu, persoană care aparții lui Dumnezeu. Follow me. Do what I do. Și fă ce spun eu și ce fac eu. The other thing about little children is they begin to speak the language of their parents. Un alt lucru despre copiii mici este că încep să vorbească limba părinților lor. If Abby and Zach had grown up here and I had spoken Romanian, dacă Abby și Zach ar fi crescut aici în România și eu aș fi vorbit română, they would speak Romanian and Abby would be much happier now. Ar fi, Abby ar, ar vorbi română și ar fi mult mai fericită acum. But unfortunately for her, Dar din păcate pentru ea, she grew up in America and knows how to speak English. A crescut în America și știe să vorbească engleza. But see, children speak the language of their parents. Copiii vorbesc limba părinților lor. What's our language? Care este limba noastră? Is it the language of the Spirit? Este cumva limba Duhului Sfânt? Because that's who we belong to. Pentru că această limbă ar trebui noi să vorbim. Or is it the language of Satan? Sau este limba lui Satan? Because there's no in between. It's God or it's Satan. Pentru că nu există nimic la mijloc, ori Dumnezeu, ori Satan. When it says dearly loved children, când spune aici ca niște copii prea iubiți, the Greek means esteemed. Uh, în grecește înseamnă stimat, favorite, onorat, uh, preferat worthy of love. Care merită dragoste. I don't know about you, but sometimes I don't feel like that. Nu știu despre voi, dar eu câteodată nu prea simt chestia asta. Sometimes I look at the things that I do. Câteodată mă uit la lucrurile pe care le fac. And I look at my language. Și mă uit la limbajul meu. And I think it doesn't reflect the Spirit. Și mă gândesc că nu prea îl uh, reflectă pe Duhul Sfânt. And I don't feel worthy of love. Și nu simt că merit dragostea. But my worth is not based on my actions or my words. Dar valoarea mea nu se bazează pe ceea ce spun sau ce fac. My worth is, to, is based on my identity. Ci valoarea mea se bazează pe identitatea mea. I'm worthy because of who I belong to eu am o valoare pentru din cauza celui căruia îi aparțin. You know the value of anything is determined by the price someone is willing to pay for it. Și valoarea unui lucru e determinată de prețul pe care cineva e dispus să-l dea pentru acel lucru. And sometimes I don't think we uh, understand our identity. Și câteodată nici nu cred că înțelegem identitatea noastră. Because we really don't understand the price that was paid for us. Nu înțelegem cât de mare a fost prețul care s-a plătit pentru noi. We can we can tell the story about how Jesus died on the cross and rose from the dead. Putem să spunem povestea aceea, povestea cum Isus a murit pe cruce și a înviat din morți. And sometimes they're just words. Și câteodată sunt doar cuvinte. But do we really understand what it meant for a pure God? cu ce a Dumnezeu? To limit himself by coming in the form of a man. Să se pe el însuși venind în trup omenesc. And to walk on this earth as a man. Și să umble pe pământul acesta ca om. In total union with God. În totală unitate cu Dumnezeu. But still a man. Dar totuși un om. And what it meant when he was in the garden. Și la ce se referea el când era în, în grădină? And he was pouring out his heart to the Father. Și își uh, își spunea tot ce avea pe inima lui Tatălui. You see, Jesus wasn't worried about being pierced in the side or nailed to the cross. Isus nu se îngrijora că o să fie crucificat sau că o să uh, o să fie omorât. What Jesus was worried about el se îngrijora de fapt and the thing that he was pouring out his fa- to the father about și de fapt își vărsa inima înaintea tatălui was that he knew that my sin pentru că știa că păcatul meu in your sin și păcatul tău that wasn't just going to be laid upon him nu numai că urma să fie pus deasupra lui he was going to become sin el urma să devină păcat That was going to require the wrath of God to be poured out on him. Și asta însemna de fapt mânia lui Dumnezeu să fie vărsată peste el. So God who has existed for all of eternity. Așa că Dumnezeu care a existat din eternitate. In union with the Father and the Holy Spirit. În uh, Isus în unitate cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Was going to be separated urma from the Father. Fie separat, despărțit de Tatăl. And not just separated. Și nu numai despărțit. But all of the wrath of God for all of humanity, ci toată mânia lui Dumnezeu pentru toată umanitatea was going to be poured out on Jesus. Trebuia să fie vărsată peste Isus. I can't even begin to understand that. Nici măcar nu pot să pricep cu adevărat ce înseamnă asta. Because if I understood that, pentru că dacă eu aș înțelege asta, when I walked away from him, când m-aș îndepărta de el, when I did things my own way, când aș face lucrurile în felul meu, when I didn't speak the language of the Spirit, când nu aș vorbi limbajul Duhului Sfânt, I would be broken. Aș fi zdrobită. I would be undone. Aș fi distrusă. But when we understand that that was the price that he paid, dar înțelegem că acesta este prețul pe care Isus l-a plătit. We realize our value. Și când înțelegem acest lucru, înțelegem valoarea noastră. Oh my gosh, our value. Și gândiți-vă cât de mare e valoarea noastră. So we don't have to walk around depressed. Și că nu trebuie să fim deprimați. We don't have to listen to the lies that we're not worth anything. Nu trebuie să ascultăm la minciunile care nu valorează nimic. We don't have to look at the world and say, how can I become valuable? Nu trebuie să ne uităm la lume și să ne gândim oare cum pot să-mi câștig valoarea. I'm valuable. You're eu, valuable. Eu sunt deja valoros. Am o valoare deja și tu ai o valoare. Because of who we're identified with. Datorită celui cu care ne identificăm. This scripture talks a little bit about what it means to be sons of disobedience or what sons of disobedience look like. Pasajul pe care l-am citit vorbește câte ceva despre ce înseamnă să fii un fiu al neascultării sau cum arată un fiu al neascultării. Those who belong to Satan, cei care aparțin lui Satan, those who walk in darkness, the kingdom of darkness, umblă în întuneric, they're fornicators, um, curvesc, they're, they're unclean, sunt necurați, they're covetous, sunt lacom de avere, they have filthy language, au uh, un limbaj murdar, foolish speech, vorbesc tot fel de prostii, coarse joking, uh, fac glume prostești they're idolaters. și sunt, uh, se închină la idoli. But those who belong to the kingdom of light, Dar cei care aparțin împărăției luminii they walk in love. umblă în iubire, They give their lives își dau for others. viața pentru ceilalți. And not necessarily their physical life, Nu neapărat viața fizică, adică trupul fizic, but they realize their life no longer belongs to themselves. Și ei înțeleg că viața lor nu le mai aparține lor. Whatever they do is a fragrant offering to the Lord. Și tot ceea ce fac ei este ca uh, un dar lui Dumnezeu. And we're told not even to mention those things that the people who live in darkness do. Și nu ni se spune să nici măcar nici să nu menționăm lucrurile pe care le fac cei care trăiesc în întuneric because it's not fitting for a believer. Pentru că nu se potrivește unui credincios. Those things represent the wrong family. Acele lucruri reprezintă familia greșită. They represent the domain of darkness. Reprezintă domeniul întunericului. They don't represent us. Ele nu ne reprezintă pe noi. Now, Kevin Acum Kevin dresses a lot at home like he does here. Se îmbracă acasă, în America, la fel, aproape la fel cum se îmbracă aici. He goes to work every day. Merge la lucru în fiecare zi. And he wears these gym shorts. Și poartă pantaloni trei sferturi. With his t-shirt. Cu tricou. And Zach tells him it's uncool to tuck in your t-shirt. Și Zach îi spune că nu este cu să-ți bagi tricou în pantaloni. But every day he tucks in his shirt. Dar fiecare zi își, pune, își bagă tricou în pantaloni. And when I first met him, și prima dată când l-am întâlnit eu, he had a different job. El avea o altă slujbă. And he dressed up and wore ties and suits every day. Și se îmbrăca în fiecare zi numai în, numai în cămașă și în costum. And after we got married, și după ce ne-am căsătorit, his fashion statement changed. <laughs> Se spune că moda lui s-a schimbat. And I go to school now because we work in the same place. Și acum mergem la școală pentru că lucrăm în același loc. And I say he is not a reflection of me. He is not a reflection of me. <laughs> Și spun întotdeauna el nu mă reprezintă pe mine. El nu mă reprezintă pe mine. But you know, we can't say that with God. Dar noi nu putem spune același lucru cu Dumnezeu. We're a reflection of him. Noi îl reflectăm pe Dumnezeu. Because he has taken up residence in our life. Pentru că El acum locuiește în noi. So wherever we go, așa că oriunde mergem, whatever we say, orice spunem, whatever we do, orice facem, whatever we think, orice gândim, reflects Him. Îl reprezintă pe El. And are we representing the family we belong to? Și uh, întrebarea este, reprezentăm noi familia de, la, de care aparținem? Or are we representing a family we don't want to belong to? Sau uh, reprezentăm noi o familie în care nu vrem să facem parte? Don't be deceived. Și nu vă lăsați înșelați. Protect yourself from identity theft. Protejați-vă identitatea. Do you all have identity theft here? Aveți cumva hoți de identitate? In America there is something that's going on that's kind of a scam. În America um, se petrece ceva ce se numește Uh, un fel de fraudă care fură tot felul de lucruri de la tine. If people get my birth date, dacă oamenii fac rost de ziua mea de naștere, my identification number or my passport, de numărul meu de identificare sau pașaportul meu, they can take my identity. Pot să-mi ia identitatea. And they can do things like get credit cards, și pot să fac acest lucru cu cărțile de credit. And purchase things as though they were me. Și să cumpere lucruri ca și cum ar fi cumpărate de mine. And I have to pay for it. Și eu trebuie să le plătesc. Because they've stolen my identity. Pentru că mi-au furat identitatea. Satan stole Adam and Eve's identity in the garden. Satan le-a furat lui Adam și Eva identitatea în grădina Edenului. And he steals our identity today. Și ne fură identitatea noastră astăzi. But like Adam and Eve, dar la fel ca și Adam și Eva, we give it to him. Noi o dăm. In America, people don't go around and say, "Hey, why did you take my identity?" În America, oamenii nu merg și spun, "Hey, n-ai vrea să iei identitatea mea." Run up a big debt that I'll have to pay. Iată te rog, cumpără tot ce vrei și o să-ți plătesc datoria. Do illegal things and do them in my name. Și fă lucruri ilegale și fă-le numele meu. We would never think of doing that. Nu ne-am gândit să facem așa ceva niciodată. And yet we do that every day. Și spiritually. Fapt, noi facem chestia asta în fiecare zi spiritual vorbind. In Galatians 5:1 it says, it is for freedom that Christ has set you free. În Galateni capitolul 5 cu 1 spune uh, Dumnezeu Isus ne-a răscumpărat ca să fim liberi. Therefore do not put on a, a burden or a yoke of slavery. Așa că nu mai luați asupra voastră din nou jugul uh, sclaviei. When we forget who we belong to, când uităm de cine aparținem, when we forget our value, când uităm valoarea noastră, when we forget that we are a reflection of our Father, când uităm că suntem o reflecție a Tatălui nostru, when we choose to believe deception instead of truth, când alegem să credem mai degrabă minciuna decât adevărul, we hand our identity to Satan. Noi înmânăm identitatea noastră lui Satan. And when we hand that identity to him, și o înmânăm lui, we become his slave. Și atunci devenim sclavii lui. Because we hand him dominion, pentru că îi predăm stăpânire, and we hand him authority, îi predăm uh, autoritatea noastră. And we follow around like we're chained together. Și uh, îl urmăm peste tot unde merge, ca și cum am fi legați ca și Robi și Adi. And we become like those horses in the village. Și devenim ca și caia de la sat. There's a great big open pasture. Avem un, un mare câmp. And their, and their front hooves are chained together. Și picioarele lor din față sunt, în, sunt puse în lanț. So they don't get very far. Așa că nu pot să ajungă prea departe. They don't realize everything that they could possibly explore in that Nici pasture. nu înțeleg cât de mult pot explora. They never become what they were meant to be. Eu niciodată nu o să devină ce au fost, ce trebuiau să fie. Don't hand your identity to Satan. Nu preda identitatea ta lui Satan. Pray that God lets you understand the price that he paid. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate, să înțelegi prețul pe care l-a plătit. Because you are worth it. Pentru că tu meriți. And God wants to do wonderful things through you. Și Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate prin tine. But that'll only happen Dar asta se va întâmpla doar as you remember who you are când îți aduci aminte de cine ești and you remember who He is și îți aduci aminte de cine e El and you surrender to that. și te predai Lui. I want to I want to spend a little time praying for you. Aș vrea să mă rog puțin pentru voi. For those of you who maybe have never given your life to God. pentru cei aceia dintre voi care poate niciodată nu i-ați dat lui Dumnezeu viața